abraço a. a... ongietorriak, gabon, eta, bueno, men de bidazoa atxak saio berri hontan, eta gaur, ba, iruro garren amarkadara goaz. Gaur, Guiar eh, rock izeneko, ba, blog eh, batean oinarrituko gara, oso blog eh, interesgarria, We Are Rock izenekoa, non ba, e, ba emakumeak e, rokan rolean historian zehar, ba, hortan oinarritua dagoen blog bat e, dugu, non ba, ba, denetarik topa daiteken, ba, irurogei garren amarkadako, irurogei tamar garren amarkadako, ba, e, eh, emakumez eh, osaturiko ba, talde interesgarri pila-pila bat. E, eta beno, ba, gaurko saioa ba, blog horren e, ba, sarrera bati, ba, eskeniko diogu, ba, e, mi batzen eta irurogeita bost eta irurogeita zei garren urteen artean, egondako ba, e, garaje, garaz e, ba, taldei buruzko ba, saio interesgarria. Eta beno, azteko, ba, suediako de Angelix taldea, e, entzun dugu. Eta beno, talde hau, eh, ba, haien izena zor diote, ba, e, ba, ba, liburu eta pelikula sorta bati, e, liburu sorta frantses bati, Angelik izenekoak. Eta beno, ba, talde honek, e, ba, izen horri jarri zuten eta beno, e, eta irurogeita bost eta irurogeita zazpitartean, e, taldea Lisbeth Tengren gitarran, Janet Schultz gitarran, Miriam Thiesel basuan eta Titi Thiesel e, ahots eta baterian zeuden. E, mi eta irurogeita sortzian, hainbat e, aldaketa e, egon ziren, e, Linda Nowet e, e abestera pasazen, eta gitarra iotzera. E, Irene Svensson izan zen e, e basulari berria. Eta e, Jerry Burman, e, gitarrista berria, Kiki Christopherson izan zen e, ba, te, teklatuak jo zituen. Eta beno, ba, era bat aldatu zen e, taldea urte hartan, baina guk e, e aurreko garaian gaude. Eta beno, e, Angelix taldea Göteborg irean e, eh, ba, osatu zen eta beno, ba, eh, bigarren ba, partaidekin edo ba, izan zen e, ospetsua taldea, entzun dugun e, ba garai hontan agian oraindik ez. Eta beno, e, miratze eta irurogeita zortzigarren urte honetan, ba, beraien e, suediarrez abestudiko lendabiziko albunak aleratu zuten kupol rekordzekin. Eta beno, ai, gerora ba ingelez ez egiten e, aziziren Nashville rekordzekin, eta beno, arrakasta izan zuten. E, taldea, miratzen eta irurogeita maika, garren urterarte, iraun zuen eta beno e, haien musikariak eta e, batzuk ba ziren ba haien musika bakarka egiten eta adibidez Linda Nowit eta Titi Tisel ba e, Maltara eta Espainiara ba, bizitzera joan ziren Nowit berriz kerora ba e, estatu batuetan bere musika karrerekin jarritu zuen ba ara e, Angelix taldea entzun duguna. mødte dig for første gang Vi løb på engen hånd i hånd Og kyndte kærlighedens bånd hemen jarretzen dugu, ba, gure irurogei garren amarkadako ba, garaje talde hauek eh, entzuten, ba, talde entzun, entzungo ditugun eta entzun ditugun talde guztiak ba, guztiz e, emakumez osaturiko ba, taldeak eh, izan ziren. Horengoan e, Danimarkara joan gera eta bertako The Butterflies taldea entzun dugu. Eta beno, ba, Danimarkako Roskilde herrian, Ba, institutuko lau lagunek osatu zuten talde hau, Kate e, Siebert, e, ahots eta gitarran, e, Git e, gitarran, Anne Torboe e, eta Karin Borre baterian. E, bueno, eta e, lehendabiziko, haien lehendabiziko kontzertua, ba, Roskildeko, ba, gazte lokalean izan zen, e, eta irurogoita sei garreneko urtariaren sortzian. Eta miatzen eta irurogoita garren urtean izan zen eh, haien lehen singela eh, kaleratuko zuten eguna. E, Borez Kore Sommerhus izenekoa. Eta, e, eh, bueno, e, eh, arrakazta izan zuten, eta Danimarkatik kanpo iotzeko ba, eskaintzak izan zituzten, Suedian, Norvegian, edo Faroe uartetan, e, eh, bueno, ba, Eskandinaviar mundu hortan, ezta? Herrialdetan e, de Butterflies taldea, ba, izan da orain entzun e, dugun ba, talde bikaina, garaje talde bikaina hau. que sus bitxi hau, eh, zerbait zeragatik edo, beno, abesti, bai, bitxia. Bitxi hau, ba, lasakelas, tardea dugu, talde hau, ba, Madrilen, osatu zen, mila batzerun, eta irurogeita bost garren urtean, eta soilik eh, bi single, kaleratu zituzten. Eta beno, bitxia diot, zeren e, bi singeletan gabon kantak e, soilik ba, abestuko zituzten. Kasu hontan bezala, Los Ratones de Belén, abesti, abestia e, izango zen. Las Akelas, e, talde interesgarria. Interesgarria baita ere, ba, ez, ez, bakarrik izan, ba, ba, Espainiar estatuko ba, lehendabiziko rock taldea, Eh, emakume rock taldea, baizik eta ba, badirudi lendabiziko rock taldea izan zirela, ere orokorrean, beno, ba, grabazio ba, arraro ontan, non, gitarrakia ez diren entzuten, eta alako zaldiz joaten den eh, ba, bateri horrekin, baino, beno, badauka bere xarma abestionek, eta beno, taldea ontan e, eh, genituen toti gitarran, luisa gitarra erritmiko eta hotxan, xa, e, eh, basioan eta olga baterian mila badertzireun eta irurogoita bost garren e, urteko las akelas taldea. Beitxikeri haundia benetan bai. Beitxikeri haundia benetan bai. hemen genuen ba, erabateko ba, benetazko garetx garaje talde bat e, hau ingalaterratik e, hain zuzen ere jul iritik e, mandi and the girlfriends izeneko ba, taldea, ba, garaje eta rock and roll ba, potente hau ba, iotzen zutelarik. Beno, ba, esan bezala Hull e, eh, irian sortzen da Mandy and the Girlfriends e, taldea, eta beno, e, ai, Mandy Smith izan zen e, ahotsetan, Karen Baker teklatutan, Mer Player beste teklatutan, e, eta Mario, Marion Hill ere, Linda Harrison gitarran, Margaret Wetzner gitarran, e, Leslie Nielsen e, basuan, eta Betty Beaumont, Betty Beaumont basuan ere, Hillary Morgan baterian. Hainbat diende pasatu zen eta hauek ziren ba, taldeko ba, parteide guztiak. E, Mila batzen zei garren urtean ba, diska oso bat, long play bat, LP bat eh, grabatu zuten. Eta, beno, ba, eh, urte berean, Alemanian jo zuten, ba, eh, estatu batuetako ba, aize armadarako. Eta, beno, miratzen eta zazpian, ba, haien karrera bukatu egin zen, taldea utzi egin zuten. Eta, beno, me, Marga, Margaret Wetzner, Betty Beaumont, eta Merle Pryor de Honis taldea osatu zuten eta e, eh, Honis taldea gutzi ondoren Wetsnerek ba Sugar and Spice e, ba, taldera ba, sartu egin zen Smatraš da je uvek za to neko kriv Protest tvoj je stil, ali meni ćeš se ti Sve sve je kasno, samo još ne zato Svaki dan je te izgubljeni sip Każdy szkli, za ne priznaje jest sam si kriv. Ipak znamo sad i meni ćeš se ti. Za sve je kasno, samo još ne začo. Pričaš čudne stvari, smeješ se i odlaziš się sam. nešto tražiš bez reći i uvek si čudno sam. Živi danas, pomisli na sutrati. Sada više niko neće biti pri Nećeš biti sam i meni će se ti. Sve je kasno, samo još ne zato sve je krasno, samo još ne zato Sve je krasno, samo još ne zato Ba, orengoan e, eh, Serbia aldera joan gera, garaiko Jugoslaviara, eta sainalitze taldea entzun dugu. Eta beno, ba, sainalitze taldea Beograden edo Belgradon osatzen da Jugoslavia zaharrean, eta ba, Jugoslaviako ba, ro rokaren aitzindaritako bat e, izan genuen. Hauek e, ere ba, institutuko lau lagun ziren Liliana Manditz e, ahots eta gitarran, e, Slobodanka Mischewitz gitarra erritmikoan, Liliana Jetwitz e, basuan, Snesiana Beselinovitz baterian, Eta, bueno, Radomir Bukov eh, teklatuetan laguntzaile bezala. Talde honek, <clears throat> hiru diska, hiru diska kaleratu zituen, idem uzbiet, e, eh, zazpian, marioneta irurugaita zazpian, eta marioneta, e, barkatu eta mariana, e, irurugaita Eta, beno, ba, irurugai garrena markadaran zehar, ba, e, Jugoslaviako ba, geografia osoan zehar e, jotzen ibili ziren ba, gaur egungo Serbia, Montenegro, Makedonia, Eslovenia, Kroazia, Kosovo eta Bosnia eta Hertzegovina. E, taldeak e, mila eta irurogeita bederatzi e, garren urtean e, eten, eten zuten haien ibilbidea <clears throat> eta beno, ba, ez zuten e, ez zutela musikarekin jarraitu. Beno, entzuten e, ari garen guzti hau, ba, e, We Are Rock izeneko ba, blogetik e, hartzen ari naiz, e, ba, erabateko blog interesgarria, non e, blog honen gaia e, emakumeak rokan den, eta beno, hainbat e, sarrera ditu, ba, gai ezberdinez, talde ezberdinez, garai ezberdinez, e, abeslari ezberdinez, eta beno, hau, no honoko hau ba, erabat interesgarria iruditu zait, zeren e, urtero e, denboraldiro ba, hemen egiten dugu ba, irurogei garren amarkadako saio bat, e, normalean nahiko berezia, zeren ba, egin genuen e, adibidez e, Afrikako ba, garaje taldeak irurogei garren amarkadan, e, e, eta bueno, beste inbat alako zaio berezi eta beno, ba, e, gaurkoan emakumez osaturiko garaje taldeak mila bat eta irurogeita bost eta irurogeita zei garren urten artean erabat e, gai interesgarria eta beno, e, guztia hau entzuteko eta askoz e, gehiago entzun dezakezue we rock e, puntu ba interesgarria, We ba, izeneko ba, e, horri hau, edo. Bueno, sanjalitze talde taldea e, entzun, entzun ondoren, ba, beste zerbaitekin jarritu barka dugu, ezta? da? The taldea genuen, ba, estatu, estatu batuetako, taldea hain zuzenean, hain zuzen ere New York eh, iriko taldea. Janet Jacobs, Barbara Morilo eta Elinor Barusianek eh, osatzen zuten e, talde hau, Eta, beno, e, berez, etzen talde bat, baizik eta, ba, abeslari irukote bat, eta, beno, haiek, e, ba, beste, bandarekin edo jotzen zuten. Beno, e, berezitasuna da, naiz, e, naiz eta irukate, ahotsu irukatea izan, ba, hauen e, abestiak eta haienak ziren, haiek e, osatzen zituzten, e, ba, jo beharreko abestiak, eta, beno, haien e, estiloa, ba, esaten zutenez nahiko berezia zen, e, eh, alako ba, izen arraroa jartzen zizkieten, e, ba, barroko popa, e, bizar eta edo psikodeliko popa ere, e, deitzen zioten haien musikari. Baina haien influentzia hondiena, rock and bluesa eta moto ba, estiloko e, abestiak ziren. Esaten dutenez, ba, e, The Cake taldea izan zen ba, glam rockaren ba, aitzindaria e, edo. Eta beno, el, adibidez e, ezagutzen da, ba, eh, Janet Jacobs e, abeslariak ba, iz, izan dako ba, drogekin eh, arazoak, ba, drogekin es, experimentazioak e, eta bar, eta bueno, ba, gazte izela ere, eta Jimi Hendrixen ba, bikote, bikotea izan zela ere. Bueno, The Cake, The Cake taldea en, entzun dugu, e, eh, ba, We Are Rock izeneko ba, zigilu, ui, zigilu berezi ea jarrituko dugu. It was a Manchester station You were my new inspiration It was a foggy and cold night Someone turned up the only light I know I had to miss for me. Could I leave him? Yes, I can. I had to set him free. Should I go home again? No, no. Romans taldea, entzun dugu, Suediako taldea, Plomons izenekoa eta beno ba, era batean osatu zen talde hau e, ba, gau batean e, Linguist eta Eva Hackanson elkarkin, elkarrekin etxera itzultzen ziren eta beno haien besoetan ba, gitarra batzuk e, eramaten zituzten eta ba, orba kasualitatez edo ba, e, ba, e, nola esango nuke. Kasualitatez edo, ba, haiekin, e, ba, periodista bat edo, ba, topatu zen, eta, beno, e, pentsatu zuen, ba, talde bat e, zirela, eta segituan, e, ba, elkarrizketa bat e, egiten e, saiatu zen, eta, beno, berez, ez ziren taldea, baizik eta e, linguistek, e, jakansoni, ba, gitarra jotzen e, erakusten e, ari zion, haien, ba, lendabiziko akordeak jotzen, Baina, kasetaria urbildu zitzaienean, e, ba, baietz rock taldea zirela e, esan, esan zioten. Eta, beno, ba, alako artikulu hori kaleratu egin zen, eta, beno, ba, taldea sortzeko ba, beharrean egon ziren. Eta, beno, linguistek e, gitarra eta hotxak joko zituen, jakansonek basua eta koruak, eta, beno, e, ebakurun hartu zuten ba, bateria jotzeko. E, tairuro bostean izan zuten aukera gainera eh, Grona Lund e, Lunden jotzeko baino e, laukotea izatea eskatzen zietenez ba Ingrid e, Granelli hartu zuten taldean ere, bueno, arrakasta izan zuten, ez gehiagik, baino izan zuten, eta e, ba, atera zuten e, estudioko album bat, e, baita ere telebistan alako ba, agerpenen bat, eta beno, miatzen zazpean, taldea banatu egin zen, eta ba, zenbait parteidek zuzi And the Sunny Girls taldea osatu zuten eta gerora The Sunny Girls izeneko izenaz gelitu zen taldea bakarrik eh, zuzik talea usterakoan e, eh, ba, aie arren ibilbidea bakarka jarraitu zuen ba hau izan dugu plomons taldea Bueno, abesti karagarria, hau e, hauek suediako talde bat genuen The Nursery Rims izenekoak, e, Maris Selander, Inger Johnson, e, ahots eta gitarretan, e, ba, miratzen eta gaita iru garren urtean, ba, elkar ezagutu zuen, zuten, e, Arlandan, e, Beatlesek, ba, lendariziko aldi Suedian e, jo zuen e, ba, kontzertu hortan. E, beno, ondoren, ba, Gunila Karloff, elkartu zen basuan, eta Tony Telibrand e, gitarran, eta Brigita Norgen baterian, eta, beno, Nurseri Rins taldea osatu zuten. E, izen hau, ba, Bob Diddleyren eh, ba, abestiaren o, omenez da eta talde honen estiloa ba, gehiago ba, blues rockera edo hurbiltzen hurbiltzen zen eh, soinu gogorreta, gogorre, gogorragoetara goetara. Eta, beno, ba, alako barrakazta pixkat izan zuten, e, ba, e, Stockholm edo Stockholmo hiriburuan, e, baina ez merezi zutena. Zeren, be, ba, garaian, irugero amarkada hortan, e, normala zen bezala, ba, diskografikek, e, ba, e, neskak, emakumeak eta bar, ba, behartzen zituzten, eskatzen zieten, ba, beraien musika popa izatea, melodik, melodikoago izatea, eta instrumenturik ez jotzea, bakarrik e, abestea. E, eta, beno, ba, taldeak... E, ba, eh, honi eh, ba, aurre eh, egitea ba, lortu zuten eta beno eh, izan ziren Suediako lenda taldea ba Ingalaterratik bira bat egin zutena eta Spencer Davis eta bueno Spencer Davis Group taldearekin edo adibidez ba e, telebistan jotzen egon ziren e, baita ere Simon eta Garfunkelekin eta beno alako ba, birak e, e, tal, tal, The Who, The Kings, The Four Tops, The Temptations e, adibidez irekitzeko birak e, talde oie irekitzeko birak egin zituzten ba, bai e, erresuma batuan Frantzian, Espainian edo edo Alemanian. Eta, eh, e, bueno, azkenean eh, taldeak e, zazpigarren urtean e, ba, taldea utzi beharrean aurkitu ziren, zeren e, gehiagizkoa zen ba, diskografikek egiten zieten e, ba, presioa, ez da? Haien e, bai musika estiloa, bai haien e, estetika e, ba, aldatzeko egiten zieten presioa, e, bai, ba, estilo pop... E, popera edo ba, jotzeko e, eskatzen zieten instrumentoak usteak ez abest, e, bakarrik abestea eta lehen aipatu bezala ba, oso oso tipikoa zen hori irurogei garren eh, hamarkadan amarkadan, eta, bueno, ba, ba, ala, ba, karrera motz bat, baina oso interesgarria den urzeri rimez izeneko taldeak izan eh, izandakoa ba, irurogei garren eh, amarkadan, entan, bizitza motza, baino polita izan zena, ezta? All are the hidden kind orengo talde interesgarri hau de Bitter Sweets taldea genuen, eh, talde estatu batu arra, Clevelanden, e, Cleveland, Ohioan, ba, osaturiko taldea, Julie Rogers, eh, gitarra ritmiko eta hotxa, Louis Dula baterian, Marilyn Rogers teklatutan, eta Penny Cash basuan, eta e, Rosie Hollow gitarran lau single e, kaleratu zituzten, The Heart Kind e, eta Summertime-ekin, irurogeita bostean, eta, beno, e, what, what a Lonely Way to Start Summer Summertime, e, Mark My Words-ekin, irurogeita zeian, Eta, bueno, ez zuten alako LP edo diska luzerik kaleratu, E, baina e, asko jotzen e, egon ziren ba, estatu batuetan zehar e, mila bat ziren eta irurogeita bederatzi garen urterate non ba, taldea e, desekin zen eta e, Blues Magus, Neil Diamond e, edo Jefferson Airplane taldeen ba, e, taldei ba, kontzertuak ireki izan e, zieten. you ikaragarria talde hau ere, talde hau The Klinger Sisters eta gerora The Klingers izeneko ba, taldea, talde honek ba e, aizpa batzuk osatzen zuten, Peggy, Patxi, Debra eta Lisa Klinger izan ziren ba, taldeko taldeko parteideak, e, ba, lehen dabitziko zingela Learn Back Baby eta Britain and Butter izan, eh, abestiekin osatuz e, zuten miatzen eta irurogeita bost e, garren urtean. E, hortan The Klinger Sisters izenarekin, eta beno, ba, pixkat gerora The Klingers izenera, esan bezala, aldatu zuten, eta e, e Black Bear eta Min It e, singleak e, kaleratuko zituzten, ba, bigarren izen horripean. E, aietako ba, parte ederen bat e, ba, bakarka jotzen egon ziren beste batzuk ba, ba, aktore bezala lan, lan egiten, et aktoresa bezala, eta beno, ba, baino aurrerago ba, berriz elkartu ziren, eta badirudi taldeak ba, berrogei urte baino gehiagoz, ba, jotzen ibiltzen e, egon dela, baino denbora guztiz e, estiloz aldatzen, e, pop du guapetik e, countryra, e, eh, protopunketik adibidez eh, rockera eta beno, ba, bukatzeko ba, rock kristauan bukatu omen zuen talde honek talde ba, rock kristaua iotzen zer egingo diogu denetarik dago mundu hontan eta Thank Starlets eta haien You Don't Love Me miatzen eta irurogeita bosteko ba e, edo garaje abesti ikaragarri honekin eta bueno, ba, oso gomendagarria blog hau wearerock.wordpress.com e, topatu dudan hau asko gustatu zait horregatik e, entzuten ari gara Zeren e, informazioz e, beteri dago, ba, beno, ba, talen biografia txikiak edo, orain, eh, ba, esaten nahi zen biografia txiki guzti hauek, eta, beno, ontaz, e, aparte, ba, bideoak e, datoz, ba, talde guztiak entzuteko, eta, bar, beraz, oso, oso betea, oso ondo egina, eta oso, oso lan ona, e, guzti aurkitzeko, ba, asko harakatu behar da, eta We Are Rock izeneko blok hau, ba, e, emakumeak rokan e, duela ba, e, bere oinarria, ikaragarria, bai, diskoan e, eh, The Daughters of Eve izeneko ba, talde estatu batu erra, entzun dugu, e, Chicagoan eh, osatu zen taldea, e, eta beno, talde honen sortzaileak Judy Johnson, gitarra hotxetan, e, eh, Marsha Tomal, e, bai organu, bai gitarra bai hotxetan, Andy Levin basuan, eta Debbie Pomeroi baterian. E, ez zuten e, el diska kaleratuko, baina e, taldea ba, influentzia, tu, influentzia, ondia sortu zuen, eta e, beno, e, nahiko ba, famatua izan zen bere garaian, e, eta hainbat e, single kaleratu zituzten, eta beno, ba, adibidez USA Records, Spectra Sound edo Cadet eh, Recordsek ba haien e, eh, singleak kaleratuko zituzten, single asko dituzte eta beno ba ezagunen artean Hey Lover, Stand by Me, Symphony of My Soul, Help Me Boy, eh, Don't Waste My Time, He Cried Eh, social, social Tragedy eta e, A Thousand Stars izeneko ba, singelak daude. Eta beno, ba, talde hau mi bat eta irurogeita sortzi garren urtean banatu zen, ba, alako karrera motza, baino emankorra. Zera, ba, entzuten ari garen abesti guztiak, ba, motz e, xamarrak dira, gara irako, hau da, ba, rokanrolaren mamia biltzen duten, ba, denborarekin, guztiak bi minutu, bi minutu eta pikokoak e, dira, entzuten ari garen e, musika guztia, ba, kontratu bergara, berrogeita urtetik gora duela, berrogeita bost, e, urte inguru, dokala musika guztia honek, ikaragarria, ez da, ba, garai hauetan e, ba, egiten ziren gauzak, e, benetan handiak, e, topa daitezke garai guztietan. Honako taldea Denis and Company genuen eta beno Denis and Company taldea ba Kalifornian osatzen da Oakland e, irian eta be, talde honen sortzaia Denis Kaufman e, dugu eta beno ba, bai gitarralari bai harmonika jole ba interesgarri e, bat dugu eta beno entzun dugu na bestia baien e, single el, ba garrantzitsu batekoa dugu e, boy what you do then izenekoa eta beno badago beste single gat chaos izenekoa interesgarria ere e, we kaleratu zituenak e, 1976 garren urtean baina segituan 1977an e, denisek e, taldea desegin zuen eta beno ba rock psikodelikoa eta hippie mugimenduaren eh, ba, influentzia edo ba, San Francisco irira eh, mugitu egin zen. Eta eh, bertan ba, garaje talde garantzitsu bat sortu zuen Ace of Cups e, izenekoa. Eta, beno, ba, guazen eh, ea, de, denbora didagoen, ba, ba, ba ez ez, e, eh, musikari gabe bukatu beharko dugu gaurko saioa, baino, beno, eh, gomendatu entzuten ari blok, hau, blok e, erabat interesgarria, We Are Rock, izeneko, ba, blok hau. Beno, musikarekin bai, bukatuko dugu, baina zer jarriko dugu? Jarriko dugu bukatzeko saioko sintonia. Hor joa, urrengo aster arte. Gidazoa, aia,